Юрыба. Юрыба вұтшыва әпкедім. Юрыба шыңгердім віліме. Юрыба аттегілне әпкелдім. Юрыба шықлерім келіме. Юрыба эппурныжа юратырым. Юрыба сыватырым сурана. Юрыбайып раскал жырарым. Юрба юраттыр чешмана. Юрба шырденіп кулдым, Юрба чуралдым шенерен, юрбайып раскаллы булдым. Юрба ирттеріп әмірем.